sirds ceļš. Dievišķā mīlestība ir ātrākais veids, kā iemantot augstākā izpratni. Prāta loma jau ir galā, tagad pasaule augsts sirds bagātības, mīlestības. Ja sekosim sirds ceļam, ieraudzīsim, ka dziļi sirdī mīt dvēseli. Protams, dvēseles gaisma caurauž visu augumu, bet ir noteikta vieta, kur dvēsele uzturas lielāko laika daļu tā ir sirds. Garīgā sirds atrodas krūškurļa centrā. Ja vēlamies gūt brīvu pieeju dvēselē, mums jāvirza savu uzmanību, koncentrējoties sirdī, kas ir tīras mīlestības un vienotības centrs. Garīgo sirdi varat sasniegt koncentrējoties un meditējot. Ja to vēlaties, tad ikdienu dažas minūtes koncentrējieties vienīgi sirdī, nekur citur – Jūtiet, ka jums nav galvas, nav kāju, nav roku, jums ir tikai sirds. Paliekot prātā, dzīve var likties kā izkaltis koks, bet esot sirdī, dzīve var tikt pārvērsta tīras mīlestības un svētlēms jūrā. Ja spēsiet noturēt savu apziņu sirdī, tad pakāpeniski sāksiet pārdzīvot spontānu vienotības izjūtu. Kopjot garīgo augsni sirdī, pamanīsiet, kā tajā aug spontāna mīlestība uz Dievu un spontāna vienotība ar Dieva radību.